Açık Şemsiye. Hazırlayan Müslümanlar: Hakan Gürbüz, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Süer Gülüm. Efendim iyi akşamlar. Ee, açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Bendeniz Hakan Gürbüz. Ben Şebnem. Şebnem. Ben de Gülçin. Evet. Konuk için. Şey. E, <laughs> koyu Mavi'den Koyu Mavi sık sık e, konuk oluyor bize. Ne güzel oluyor. Çok Bu sayede oluyoruz. şey benim tembelliğim e, Şebnem'i yalnız bırakmıyor Gülçin ve işte muhtevi, muhteviyat daha dolmuş oluyor. Evet, Sağ ol var ol hoş geldin Çok yine. Çok teşekkürler. Tom Waits aşkımızdan bir de açık şemsiye sevgimizle evet. birleşince öyle oluyor. <laughs> Genç TW'cumuz Uğur da e, bağlantı problemleri nedeniyle e, bu akşam olmayacak. Üçümüzüz burada. Ee, sevgili Zerrin'e, Zerrin Sungur'a çok çok teşekkürler. Sağ olsun, var olsun destekçimiz. Peki geçen ay e, aslında ilk e, haftaları e, olurdu ama biraz yaz programı dolayısıyla savruluyor ne yapmıştık? Geçen ay e, ayın 20'si diye kaydetmişim ben. Şimdi de ayın 17'si işte bir ayın ortalarına e, rast geldi. Blue Valentine'a başlamıştık. Blue Valentine 6. E, stüdyo albümü. E, en güzellerden de biri evet, Evet evet ve evet. işte herhalde e, işte bildiğimiz Tom Waits sadasının da e, ilk oturmaya başladığı albümlerden şimdiye kadar ki hani ilk beşte e, bunun bunun işte yavaş yavaş olgunlaşmasını e, gördük, izledik. E, peki şimdi altının geri kalanını e, bitirip 7'ye başlayacağız diye planladık. 6 e, ile 7 arasında 2 yıl var. Yani 78'den 80'e e, geçeceğiz. Ki ilk defa oluyor. Yani 78'e kadar her yıl bir albüm çıkarıyor. Evet değil mi? Hatta e, 73'te mi başladık değil mi? 73'te evet. başladık evet. Evet 79'u boş geçmiş arkadaş. E, bu arada söyleyeyim bakayım Tom Waits'in doğum gününü. 9 e, Aralık 8 ya da 9 Aralık. İşte Gülçin. 8 Aralık <laughs> galiba. Peki kaç kaç yaşına basacak? 70. <laughs> ee, demek ki Aralık ayında buralarda şampanyalar patlatıyor evet. olacağız. Peki e, albümün yani 78 albümünün Blue Valentine'ın arkasında Ricky Lee Jones la birlikte bir e, fotoğrafı vardı bir otomobille. E, şimdi bu akşam öğrendik ki Gülçin'den ne öğrendik? Ben otomobilin markasını unuttum bile. Ha, şey 1964 model Ford Thunderbirdmiş ve o sıralarda fırtınalı ilişkisi devam eden Ricky Lee Jones'la albümün kapağında fotoğrafı var. Bu arabanın üzerine e, yan yatmış bir hanım. Saçları gözüküyor ve Tom Waits'i daha net görüyoruz. Biraz çılgın bir ilişkiymiş değil mi? Öyle diyorlar evet. <laughs> yani kad kadın mı çılgınmış? Kadın galiba birazcık yani. uyuşturucu e, bağımlılığı da varmış herhalde. Biraz doruk noktalarına çıkmış o sıralarda. Biraz da hmm. ünlenmiş galiba daha da fazla ünlenmiş o zamanlar. Yani ve böyle bir çok öyle bir mediocre olmayan, çok ortalama olmayan, fena bir sesi olmayan bir country gibi hatırlarım ben Ricky Lee Jones'u. Şimdi doğrusu e, şudur diyemeyeceğim ama. Peki. Merak ettim. Bu eve gidince bir bulup <laughs> dinleyin. Dinlemek ha, lazım. Evet araya belki bir antrakt olarak evet. bir Ricky sokarız. Zaten şey yap e, geçen programda konuşmuştuk. Hani bir gün gelir de bitirirsek bütün Tom Waits albümlerini sonra tribute'lara geçeriz evet, dedik. Evet, çok bir de böyle hani e, periferisine o da olabilir, evet de belki geçebiliriz falan. Yorumlara girsek zaten bir, bir sene yetmez yani. Yetmez doğru. <laughs> doğru. Şey, böyle Sırf e, de, şeyin bile. Böyle yani, <laughs> de tekaüt olmaz. Jersey Girl'ün herhalde kaç Çok bin tane şeyi evet. var değil mi? Yani bin dil tabii sözün gelişi çok sayıda, öyle Evet. Çok sayıda. Ve şey her dilde hani sırf İngilizce ve bildiğimiz insanlardan da değil. Çekçesini duydum, evet. lehçesini duydum. Evet. Yani çok ha. çeşitli dillerde. Tamam o günlere geliriz inşallah. <laughs> Hadi çalarız. başlayalım arkadaşlar. Ne çalıyoruz Hazır şimdi? Hazır mıyız arkadaşlar? Ee, Blue Valentine'dan üç parçamız eksik kalmıştı. Bir de şey albüme adını veren parçayı da tekrar çalarız tekrarlayalım demiştik. diye düşündük. Çünkü sonuna biraz sıkışmıştı değil mi? Peki o zaman Wrong Side of the Road'la başlıyoruz. Wow. cat on railroad tracks. The wolf pain's blooming by the trestle. Yeah, I bought a rooster, stones from a ditch. Wash them down with bilge water. Say you'll never snitch. Take the buttons from a yellow jacket, feather from a buzzard love from a bounty hunter's cold black eyes, Gets the tales of a widow in a thimble made of glass. And your mama and your papa, they can kiss your ass. Poison all the water in a wishing well. Hang all them scarecrows from a sycamore tree. I find out all them honeymoons put them in a pillowcase. Way next to the switchblades and the amusement park for me. Strangle all the Christmas carols, scratch out all the prayers, tie 'em up with barbed wire, push 'em down the stairs. I'll whistle you a pistol smears off your blinds. Them sons of bitches always seem to sneak up from behind. siphon all the gas from your daddy's pickup truck. Fill up Johnny's tea bag. I got a couple bucks. Pour out a little perfume. Well, ribbon in your hair careful that you don't wake up the hounds. Terrible lightning from the side of the sky. Throw it in the cedar chest. If you want, to tell you why. Ring the gear shift now. I'm a 49 Mike. Lie down here beside me. Let me hold gonna tremble. tear the throat out of the night. Sink your teeth into my shoulder. Dig your nails into my back. Tell that little girl, let go of my sleeve. you me, be a woman when I catch you. Come, baby, fall in love with me. With my double barrel shotgun back the shelf. Celebrate Fourth of July. Traveling hundred miles an hour, spending someone else's dough. Drive all the Wrong Side of the Road dinledik. E, ne yapıyoruz? Tom Waits'in e, 6. stüdyo albümü değil mi? Altı. Altı, evet. E, olan Blue Valentine'ı dinliyoruz. E, bu Wrong Side of the Road e, o zamanki sevgilisi Ricky Lee Jones için yazdığı bir parça. Hani o, o on ikisinin böyle çok çalkantılı, çılgın ilişkisini anlatıyor. Sözleri çeviremeyeceğim yani burada. <laughs> Böyle bir blues funk parçası dinledik. Şimdi sırada ne var Hakan? Ha, şey var. E, Kentucky Avenue var. Yani dur bakayım. Aslında arada e, Whistling Past the Graveyard vardı da onu, çaldık. Onu ismine şey yapıp e, evet. kanıp oraya geçen sefer onu e, araya koyduk. Bu sefer onu atlayıp e, peki e, var mı Kentucky Avenue için söyleyeceğiniz bir şey? O var? aslında oturduğu caddenin adıymış çocukluğunda ve hep çok otobiyografik bir şarkı. Hep içinde e, o zamanlar tanıdığı insanların isimleri geçiyor. İşte çocukluğunda yaptığı yaramazlıklardan söz ediyor. E, çocukluk anılarından bahis var. E, Öyle otobiyografik bir şarkı bildiğim kadarıyla değil mi? Evet ben de öyle biliyorum. Hatta biraz da utanmış sonradan bunu yazmış olmaktan. Çünkü çok şey bir evet. insan ya özeline düşkün bir insan. Hususiyeti faş ediyoruz demek ki. Hadi evet. o zaman e, can kulağıyla dinleyelim. Hadi bakalım. Kentucky Avenue. Thank Grace's Buick. Got four bullet holes in the side. And Charlie Delisle is sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Storm will stab you with a steak knife if you step on the lawn. I got a half a pack of Lucky Strikes, man. So come along with me. Let's fill our pockets with macadamia nuts and go over to Bobby Goodman's and show him Paul for roof. You'll play strip poker while the mamas cross the street. Joyner Finsky says she put her tongue in his mouth. Dickie Faulkner's got a switchblade and some gooseneck risers that eucalyptus. There's a hunchback. There's a wind out from the south. So let me tie you up with kite string. I'll show you the scabs on my knee. Watch out for the broken glass. Put your shoes and socks on. And come along with me. Let's follow that fire truck. I think your house is burning down. And go down to the hobo jungle and kill some rattlesnakes with a drown and we'll break all the windows in your Anderson place. We'll steal a bunch of poison pills pies, and we'll will smear them all on your face. I'll get a dollar from my mama's purse, buy that skull and crossbones ring and you can wear it around your neck. On an old squeezed the string. Then was spit on Ronnie Arnold, flip the bird, slash the tires on the school bus. Now don't say a word. I'll take a rusty nail and scratch your initials in my arm how to sneak up on the roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair and a magpie's wings, and I'll tie them to your shoulders and your feet. I'll oh, steal a hacksaw from my dad. Cut the braces off your legs. We'll bury them tonight out in the cornfield. Just put a church key in your pocket. We'll hop that freight train in the hall. We'll slide all the way down the train. in the fall. Tom Waits çocukluğunda hep gördüğü bir e, rüyaymış bu. Bir yük treninin evinin ortasına e, girdiğini ve onun üstüne binip e, uzaklara kaçtığını düşünürmüş. Bu şarkı da öyle, öyle bitiyor. E, yük trenine binip e, New Orleans'a varacaktık sonbaharda gibi bitiyor e, sözleri. Hani o çocukluk düşleri işte o küçükken biraz alay ettikleri o çocuk felci geçirmiş olan arkadaşları işte bir takım isimler geçiyor komşuları falan hep. Evet, çok duygusal zaten tonu evet. da öyle. hani sözlerini şey. bilmesen bile e, anlaşılıyor. Duygusal. Hani muhteva yanında galiba değil mi şeyde Sada da bundan sonra her zaman aynı olacak olan sonunda işte Tom Waits oluyor. Evet. Yani bu bu insanın Çok bu haklısın. sesin 29 yaşında bir sesten <laughs> çıktı. Düşünsenize sene 1978 yahu. Evet bu albümde artık bayağı bir böyle o bildiğimiz Tom Waits sesine Hı -hı. yaklaşıyor ve ve özellikle bana bu bu şarkıda gibi bu geliyor. Bu parçada Heart Attack Heart Attack and Wine'da artık bildiğimiz Tom Waits oluyor kesin Hı bütün parçalarda yani e, belki kaçıranlar vardır. Onu söyleyeyim. İlk programda ta konuşmuştuk. Tom Waits'in bir amcası varmış. Amcası bir e, geçirdiği ameliyatta bir şey mi kalmış? Böyle bir rivayetleri de var. Çok emin değilim boğazında ve onun için e, böyle e, çatallı konuşurmuş. Tom Waits de ona öykünürmüş. <laughs> Sonra. Çünkü ilk albümlerinde bildiğin evet. sıradan bir sesi. Yumuşak bir sesi var evet. ilk albümlerinde doğru. Toy bir sesi evet. var. Öykünerekten böyle böyle olmuş. İşte artık yedinci albümde bildiğimiz e, Tom Waits oluyor. Hala 29 yaşında. <laughs> bir sıralayalım bakalım 29 yaşındaki insanlar böyle ses çıkarabilecekler. Değil mi? Peki. Evet Kentucky Avenue'yu böylece e, geçtik. Sırada. Evet sırada işte şey var. Yani aslında e, albümü bitireceğimiz parça da tabii Blue Valentines'ı önce çaldığımız için aslında gerçek albümü bitiren parça o. Onu bir kere daha çalacağız. Bu işte uzun isimli. Bu da e, kavraması zor metaforlar içeriyor. E, Gülşin yardım edecek bize herhalde. <laughs> e, a Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun. Yani aslında burada yine o, bu albümün genel teması işte sokak kadınları, işte hayalinde e, bir takım ıı, ünlü olacağım, güzel şeyler başaracağım diye şehre gelen işte e, genç e, küçük kızın. kasabalardan hmm. gelen genç kızların hayal kırıklıkları falan. E, ama bu e, Balatlı bir tane daha aslında şarkısı var Tom Waits'in başka bir albümünde. E, orada e, o Just the Right bullets e, isimli The Black Rider albümünden 93'te e, oradaki balıt e, mesela şey uyuşturucuyu çekmek için kullanılan işte kokaini çekmek için kullanılan küçük tüplere ya da neyse alete verilen isim. Buradaki balıt da bu kız da bu hmm. tip uyuşturucu batağına başkaları sebebiyle düşen bir kız olduğu için şarkı içinde anlıyoruz. Hani belki öyle de bir He, anlamı vardır. Argo'da belki de öyle tamamen bir şey var öyle mi? Bilmiyordum. Urban Dictionary'de hmm. bahsediyordu hmm. ama belki de tamamen hani ismi gibidir. E, yani metaforik bir şey değildir belki ama e, hmm. öyle olma ihtimali var. Çünkü şarkının sözlerinde de böyle kötü yola düşen, uyuşturucu hesaplanan falan bir kızdan bahis geçiyor bu şarkıda da. Evet bu albümün teması bu zaten. Evet. 29 dolarda da aynı şey e, onda vardı. Onda da aynı şey var evet burada da öyle. E, Tom Hanks burada gene sahneyi bir sinema gibi yani sanki bir senaryoyu kurar gibi işte çok şiddetli gökten e, boşanırcasına yağan bir yağmurla açılıyor sahne. Yani Tom Waits de anlatıcı olarak oradaki bizim gözümüzde canlandırıyor bütün olan biteni. Aa, hadi bakalım. Biz, bakalım şimdi bizde de canlanacak mı dinleyelim. Bakalım. poem didn't bring sweater. Nebraska never let you come back home. No Hollywood vine, by the thrift sign. Any night, I'll be willing. young girl with sweet little dreams and pretty blue wishes standing there, just getting wet And Now the place all to drag called the Gilbert Hotel. Oh, and now the couple ladders buying out sign. And here's the Patterson, the bus stop. Oh, they do good business every time it rains. But little girls with nothing in their jeans, pretty blue wishes, sweet little dreams. And it's the rain. hear the sirens in the street. All my dreams made of chrome have no. with your sweet little wishes, your pretty blue dreams. And it's raining, and it's pouring, Hollywood's just fine. Swindle little girl out of her dreams. Another letter. that old bow tie he wears. It takes a sweet little bullet from a pretty blue gun to put those scarlet ribbons in your hair. Efendim peki e, yani bir, bir, bir şekilde e, belleğimden kaçmış ya da sahiden az dinledim bunu. E, şimdi bana öyle geliyor ki albümün en güzel parçası yahu. Bu, Blue Valentine'ı laf edemem ama çok <laughs> güzeldi. yerinde oturtmayan bir nefis bir bluzdu evet, Hakikaten vallahi. en güzellerden. Çok güzel gerçekten. Ama ama e, tabii. E peki işte evet. albüme adını veren evet. bir es fazlalığıyla e, parçayı ki kapanış e, parçası e, tekrar çalalım. İşte Tom Waits sevenleri için de herhalde bu albümden en aşina parça bu. Onun sözleri çok çok çok ee, şahane. Lütfen biraz... Ama söyleyecekseniz ben söylemeyeyim. <laughs> Söyleyecek sözünüz varsa... Yok yok lütfen. Yok, yok, şey, tamam. O sana ait vazife <laughs> yok e, ben Tom Waits'in e, biraz önce konuşuyorduk aramızda e, şarkı sözlerini çevirmeyi çok seviyorum ama o becerebilirsem çünkü çok fazla jargon ve bilmediğim hmm. hayata dair detay oluyor. Hani böyle daha evet. onun az olduğu şeyler oldu mu? Evet evet yani o jargonla güreşmek mümkün değil. Bilmiyoruz çünkü o hayat hayatı da bilmeyince e, bu bu bilin daha kolay o yüzden çevirmesi. E, bu işte şey e, ayrıldığı e, e eskiden sevgilisi olan kişi kendisini e, ismini değiştiriyor, başka bir şehre taşınıyor. Tom Waits karakteri diyelim, hmm. anlatıcı, şarkının anlatıcısı. E, bu eski sevgili bunu her gittiği yerde buluyor ve bunu her sene bir sevgililer günü kartı gönderiyor. Buradaki Lee Jones mu oluyor acaba? Onu bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Ona ilişkin bir şey okumadım. Stalker bir de. Ha, bir de evet, yani ne, nereye kaçsa buluyor. Hani çılgınmış ya zaten. O, olabilir. olabilir aslında. İşte geçmişteki günahlarıyla e, yüzleşemediği için adını bile değiştiriyor. E, kızcağız onun her yerde bulup kartlar gönderiyor ve e, ne kadar viski içerse içsin kabusları son bulmuyor. Kanayan kalbini her gece yeniden parçalıyor anılar. Geçmiş aklından hiç silinmiyor. Ne yaparsa yapsın ve bu e, silinemeyen yiyen acıyı bu sevgilisinden gelen kartları da ayakkabısının içindeki e, çakıl taşına benzetiyor. Ayakkabının içine kaçar da canı ha. acır ve bir türlü evet. e, kurtulamazsın o acıdan. Yürüdükçe canını acıtan ayakkabının içindeki çakıl taşlarına benzetiyor. Geçmişte anılarını hatırlatan hüzünlü sevgililer günü kartlarını. Böyle de bir romantik. Brecht. Hoş. Şair. e peki efendim. E, bu sefer gerçekten hadi bitirelim Blue Valentine'ı Blue Valentines ile Valentine's all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a war is out for my arrest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue Valentines, like half forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, is a thistle in the kiss the burglar that can break a rose's neck is the tattoo broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. sleeps beneath my lapel. Instead, these blue Valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember? I promised I would write you these blue Valentines, blue Valentines, blue Valentines. böylece Blue Valentine albümünü bitirdik. Blue evet, Valentine's yani, hani şey, parçası gene bizi... Ne herhalde değil mi yani <laughs> şey, evet. şimdi şey e, her Tom Waits bilenine ilk beş parçanız diye sorulsa muhtemelen Tabii. sayacakları bir şey. Muazzam bir şey saydım. E peki sonunda e, evet, e, iyi yaptık tekrar çalmak. 6. albümü bitirmeyi becerdik. Peki 78'den 80'e geçeceğiz. Ee, öyle ya madem bu yıl 70 yaşına girecek. 79 yılında da 30 yaşına girdi. 30 yaşında albüm yapmamış. E, yapmamış. Demek ki. 31 yaşındaki albüm Heart Attack and Wine. Ama bu wine değil de wine. E, kalp krizi ve sarmaşık mı diyelim yani? Yok. E, nedir? Bağ. Bir sokak adıymış galiba Hı -hı. değil mi? Yani üzüm şeyi sal e, üzüm sarmaşığı peki. peki. Evet. Ee, bir şey deniyor. Bir şey yani asma, o, asma. Asma. Asma. Vineyard'ın <laughs> sarmaşı. Evet, evet. Peki. Ee, Şimdi o da nereden geliyormuş? Ee, Hollywood diye bir cadde var tabi. Bir de Vine diye cadde varmış. İkisinin kesiştiği yer Hollywood and Vine çok meşhurmuş Los Angeles'ta. Orada böyle bütün plak şirketleri falan varmış. Capital Records bilmem ne. kalp ee, kriziyle nasıl kesiştiğini onu, anlatmalısın. Onu, onu bulamadık. <laughs> evet. Yani hakikaten bayağı aradım ben. Niye peki o Hollywood heart attack olmuş? Niye kalp krizi olmuş? Onu bilemiyorum. Ama e, ismin oradan geldiği kesin. Hollywood and Wine Hard Attack and Wine olmuş. Evet şarkıda yani hep onu sokak ismi gibi söylüyor. Hani evet. Yani On Hard Attack and evet. Wine hmm. On falan hep evet. o şekilde geçiyor. Evet albüme adını veren parçayla başlıyor. Yani demin e, Blue Valentine Blue Valentines'la kapandı. Hard Attack and Wine ise Hard Attack and Wine'la açılacak. Ee, biz bayağı bir gideriz diye umut ettiydik ama şey <laughs> hem biraz fazla konuştuk anlaşılan hem de e, iklim krizi e, e, ehemmiyeti ile e, evet. şey e, vakit daraldı. Peki o zaman devam edelim. drunk, but you know. it on the telephone. Ama işte şey e, hoş bir giriş gayet e, hani kim en az aşina kulaklar bile dinlerse ahan da Tim Tom Waits'i dinliyoruz diyeceği bir şey e, muhtemelen artık tamamen hem o Ayrex'e olarak, bilinen sesine olarak. ulaşmış <laughs> durumda. ee, hoş tamam Peki e, ne yapalım? Zamanımız azaldı. In Shades onu bundan atlayalım. sonraki albüm o Hı. enstrümental bir parça. Hadi onu atlayalım. Şimdi e, nispeten daha e, kısa bir parçayla devam edelim. Saving All My Life For You. Bir şey diyor musun Gülşen? Yok e, yani fazla bir söyleyecek şeyim yok. Yine her zamanki gibi bir sinemasal ögelerle ilerleyen, hı hı. resmi gözümüzün önünde canlandıran bir şarkı. Evet, ikiniz de Jersey gördü bekliyorsunuz. <laughs> tamam. trade off everything. E yani hani şey e, seyrek Tom Waits baladlarından birini e, işittik herhalde değil mi? ismiyle de müsemma Saving All My Life For You. Orada küçücük bir laf azıcık onu söyleyeyim bari hiçbir Lütfen. şey söylememiştim. Şey diyor sözlerinde sirke gitmek için çok erken, bara gitmek için çok geç. Gazeteci çocuk dışında herkes uyuyor ve bu kasabada hiç kimse gürültü yapmıyor. Köpekler, sütçü ve ben hariç. Burada kimse yabancıları sevmiyor. Böyle hani teatral demiştik ya. Öyle Köpekler, sütçü ve ben hariç. <laughs> Nazım Hikmet'in şey şiirine benziyor değil mi? Hani önce köpek ölecek sonra ben sonra da nehir miydi nasıl öyle bir şey gider <laughs> köpek nehir masal ya da hani şimdi <laughs> şimdi tabii bu <laughs> şeyler e, birbirine karıştırıyor olabilir Hı. bir önceki albümle bunun arasında iki yıl var ya o iki yılda e, özel hayatında Tom Waits'in bayağı bir şeyler oluyor Ricky Lee Jones'tan ayrılıyor ve e, sen anlat Gülçin nasıl tanışıyorlar? Ya aslında Francis Ford Coppola bir film müziği yapmasını teklif ediyor. E, One From The Heart filminin müziği. E, Crystal Gale ile birlikte e, düetler var o albümde de soundtrack albümünde. O soundtrack albümü ama 82'de yayınlanıyor ama e, o filmin e, hazırlıkları sırasında senaryo danışmanı Kathleen Brennan, meşhur Kathleen ablamız. <laughs> Bundan sonra da hep e, birlikte olacakları ve bütün bayağı hayatında bir kurtarıcı gibi giriyor hayatına o fırtınalı ilişkiden sonra. Ve müzikal tarzını da zaten değiştirmeye başlamış. Kathleen Brennan'la iyice e, daha e, avantgard bir yöne doğru e, özellikle Swordfish Trombones'la e, kayıyor müziği de Tom Waits'in. Ve zaten o tarihten itibaren hep müzik e, birlikte müzik yapıyorlar. Evet. Yani Catherine Brennan e, arka Söz planda. Söz ve müzik hep birlikte hep, neredeyse evet. yazılmış. Yani ya da sözünü Catherine Brennan öyle gözüküyor yani ya da nasıl yapıyorlar evet. bilmiyorum ama. Ha, bu arada 78'de 80'de e, değil mi şey dışında e, West Side Story Bernstein dışında şimdiye kadar dinlediklerimiz hep Söz ve müzik Tom Waits. Evet, evet, evet hepsi Hı. öyleydi. Bu Hard Attack and Wine albümünün de tamamı e, değil mi? Söz ve müzik evet. Tom Waits'e ait. Burada henüz Kathleen Brennan'ın adı geçmiyor Daha yok. ama ona yazılmış bir şarkı evet, var. Evet, şimdi Jersey Girl dinleyeceğiz ama e, dinlemeden önce biraz... Downtown'a atlayacağız. Evet. Jersey Girl dinleyeceğiz. Belki gelecek ay Downtown'u araya sokuşturuz. O da hoş bir şeydir. Evet. Şimdi e, aslında e, Kathleen Brennan şey değil, e, Jersey, New Jersey'li bir kız değil aslında. Baş, e, Illinois'de, eya, Illinois eyaletinde şimdi adını unuttum şehrin doğmuş. E, Chicago'lu olsun. Onlu yaşlarında gelmiş ailesiyle Jersey'ye ama ondan sonra böyle bir New Jersey'li kız olaraktan evet. kalmış. Ve de e, tabii bu parçayı birçok insan Bruce Springsteen parçası olarak evet. bilir. Çünkü e, neredeyse Tom Waits Bruce Springsteen için yazmış gibi bu parçayı adeta. Yani tarzının çok dışında bir pop öğeleri falan da var. Ee, Bruce, Bruce Springsteen pastişi diyor hatta bazı yerlerde okuduğum. Ee, bir de hani konser hikayesi var değil mi Gülçin? Evet e, birlikte eşlik de ediyor Bruce Springsteen'e 81 yılı eğer yanılmıyorsam 81'de evet e, şey e, Bruce Springsteen'e de hayranmış bu arada Tom Waits. Hani ben sanki nedense aklımda Tom Waits daha yaşlı gibi ama değil demek ki öyle bir şeyleri var aralarında. Aynı yaş. Yani sevdiğim aynı bir sanatçının benim şarkımı sevip de böyle öne çıkarması ve seslendirmesi güzel bir şey benim için diyor Tom Waits. Bir de diyor o ki o versatilitesi hoştur tabii ki canım. Şey her her e, telden çalması. Kimin? E, Springsteen evet, için evet. Tom Waits de söyler. Evet. E, değil mi? Pete Seeger de söyler. Bir de bu parçada şalala şalala var ya habire. E, Tom Waits diyor ki hay, hayat boyu hiç Kendimi şalala diyecek bir insan olarak düşünmemiştim. Kendimi şalala derken buldum diyor. Çok da yakışıyor bence. Hadi Feryal bizi kovacak stüdyodan. Hadi arkadaşlar. Yok, hatta şunu da söyleyeyim. Tabii başka bir New Jersey'li e, Bon Jovi. Yani New Jersey'nin medar iftarı iki sanatçı varsa müzikte bir biri patron Bruce Springsteen bir de Bon Jovi. Bon Jovi de söylüyor bu parçayı ve çok kıskanıyor yani Tom Waits'in böyle bir bu kadar bir <laughs> Jersey parçası yapmış olmasını o konserin sonunda da Tom Waits Bruce Springsteen'e diyor ki yani ben yapacağımı yaptım abi. Bundan <laughs> sonrası sana kalmış. Çok hani güzel. Elinden tuttum gibilerden. Böyle de bir hikayesi var bu parçanın. Çok güzel bir parça. Dinleyelim şimdi. Jersey Girl. Müzik And all older bit, bitmekle kalmıyor parça. insanın beyninde sürüyor değil mi? <laughs> Şalala şeklinde değil mi? Şimdi Tom Waits diyor ki bu parçayı aşkımı bütün dünya bilsin diye yazdım diyor. Var mı böyle bir şey? Yani? Ne aşk? <laughs> Ve şimdi, hala da sürmekte olan bir aşk. Evet. şimdi herkes biliyor diyorsun. İyi ne güzel. Ee, peki efendim. Ee, epeyce gitar eski sarktık. Ee, Bence bunu bir dahaki programda <laughs> tekrar çalalım Jersey Girl'ı. O kadar doyamadım yani. Ee, peki ne dersin? o zaman e, şey Mission Understood mu diyeyim ben de. <laughs> Olmayacaksın madem. Bu ikiniz de olmayacaksınız. Evet, bu bu bana <laughs> verilen göre peki peki çalışacağım kabul. ee, efendim e, bu akşam neyle işte Blue Valentine'ı bitirdik. 6. albümü 7. albüme başladık. Ee, Tom Waits'in 78 e, ve 80 albümlerini e, epey daha erken dönemlerindeyiz. Heart Attack and Wine'ın e, gelecek ayda 2 ayında da Heart Attack and Wine'ı bitiririz diye umut ediyorum. Daha sonra da işte yavaş yavaş 70 yaşını kutlama hazırlıkları yapacağız hep beraber değil mi şampanyalar evet. eşliğinde. Galiba bir sonraki One From The Heart. Ee, Filmin evet, soundtrack'i e, arada soundtrack var. var. 82'de çıkmış olan. Onu Kasım Kasım'da ayı da diye onu yaparız. Düşünelim. Peki o zaman işte e, Aralık'ta da ne yapalım? Böyle bir e, bir ne yapalım bir best of bir, bir best of yapalım gerçekten evet, yani bir Tom Waits sevenleri hatta şimdiden aramıza mı çağıralım öyle Tabii. bir şeyler mi yapalım falan filan ve 70 yaşı kutlayalım e, peki efendim Ferhan çok teşekkürler efendim. Ee, ee Destekçimiz herkes, Zerrin Sungur'a da Zerrin tekrar Sungur'a teşekkür çok ederiz. teşekkürler. Sağ ol var ol Zerrin. Ee, hoşçakalınız. Görüşmek hoşça kalın. üzere. Hoşçakalın. Açık Şemsiye Hazırlayan Müslümanlar: Hakan Gürgüt, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Süergül'ün